pravi put, u istinu je upućen, a koga ostavi u zabludi nećemo naći nikoga ko će ga uput na pravi put. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhane i da je Muhammed alaihi salatu wasalam posljednji Allahu poslanik poslan sa istinom.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 Večeras, draga braćo, govorit ćemo o jednom također veličanstvenom Allahom subhanahu wa ta'ala imenu koji ima veličanstveno značenje, a to ime ti znaš. Suha, kako ne znaš? Danas na internetu postoji. الحنون الحنون استغفر الله الله تبارك وتعالى إما الحنان Elhanman. O ovom veličanstvenom Allahom te barek imenu jako, jako malo možemo naći, čak i u arapskoj literaturi. Oni koji su govorili, pojašnjavali, ukazivali na značenje ovog imena. Zašto? Recah, pokušaj, Zašto ne možemo naći u arapskoj literaturi nešto više o Allahom subhanahu wa ta'ala imenu al hannan Sad ću malo izmijeniti naći predavanje. Hmm? Zbog toga spominje u sunetu Samo u sunetu u prvim predavanjima prije godinu i po dvije godine koliko ima smo naveli pravila vezana za Allahova subhanahu wa lijepa imena pravila vezana za potvrđivanje Allahova subhanahu wa ta'ala lijepih imena i šta smo kazali odakle se crpe znači Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena iz Kur'ana i suneta i kijasa i samo iz Kur'ana i suneta <laughs> samo iz Kur'ana i suneta znači kazali smo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio za sebe u svojoj plemenitoj knjizi i mi to potvrđujemo ono što je potvrdio njegov poslanik sallahu alihi vseleme Vezano za Allah subhanahu wa ta'ala također to mi potvrđujemo. Pa tako kažemo sve što je spomenuto u Kur'anu i Sunnetu, a ukazuje na Allahova lijepa imena i svojstva, ehli sunnet ili sedbenici, pravi istinski sedbenici Muhammed alaih sallatu to potvrđuju. Ja sam vam pomogao, dao sam vam pola odgovora za pitanje. Zašto se malo spominje u arapskoj literaturi Allahu Đelešanu ime El-Hanan u akajskim dijelima. Oni koji su pisali na ovu temu Allahu Akbar. sam na početku vam ti možeš. To je to vrat. Znači upravo iz razloga što ovo veličanstveno Allahu te bareke ime ne potvrđuje dobar dio istaknuti alima ehli sunneta. Šta znači ne potvrđuje? Ne ubrajaju ovo veličanstveno Allahu te barek ime u Allahova lijepa imena. Pa što onda mi već govorimo da Allahu te barek ime El Hanan. Znači postoji razilaženje kod učenjaka. Postoje znači učenjaci ehli sunneta koji potvrđuju i postoji učenjaci koji kažu da ovo nije jedno od lijepih Allahovih imena, ali se slažu da je od savršeni Allahovi Tebare Kvetala osobina Hana, Da je to osobina. A pravilo smo naveli na početku šta? Svako Allahovo lijepo ime sadrži u sebi savršenu osobinu, svojstvo. Dok svako svojstvo Allaha Tebare Kvetala ne sadrži ime, odnosno ne proizilazi iz svojstva imena. Pa smo kazali da je daleko veće poglavlje Allahova savršena svojstva od poglavlja Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena. Znači Allah Đelešan se opisao sa mnogo više osobina nego sa imenima u Kur'anu i Sunetu. Daleko, znači mnogo više ima osobina koje su potvrđene, kojima su uzvišeno pisao u Kur'anu i Sunetu od od imena. To je to znači. Tako da vidimo da postoji razilaženje kod učenjaka po pitanju potvrđivanja Allahovog Tebare Kvetala imena El Hanan, da li je od Allahovi Subhanahu wa ta'ala veličanstvena imena ili nije. Ali zbog čega je tu razilaženje? Zbog predaje, zbog hadisa koje ćemo mi navesti. Mi kažemo da sve se potvrđuje u sunetu. Ako je poslanik Allahu njih wasallam opisao uzvišenog određenim imenom, to prihvatamo i kažemo da to je Allahu subhanahu wa ta'ala ime. S tim da, znači, nekada dolazi hadis, učenjaci ga, znači, analiziraju i gledaju, ali zaključuju da je hadis slab. Razumijete? Pa zbog slabosti hadisa kažu da ne mogu potvrditi, jer se ova imena Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuju isključivo, znači Kur'anom i sunetom, ali sunetom vjerodostojnih hadisa ili hasan hadisa, dobrih hadisa a znamo da je Hasan ili dobar hadis, hadis koji dokazujemo bilo šta pa tako znači akajske, akajske stvari. Što znači da je došlo do razilaženja onih koji su ocjenjivali navedeni hadis koji ćemo mi navesti. Pa neki kažu da je hadis vjerodostojan, neki kažu da nije, ili neki kažu da je hadis šad. Što znači šad? Neću te... Evo se još da kaže. šat, Brate, to je samo dokaz da ti razmišljaš o velikim stvarima. O, ovaj, znači, hadis šad, definiciju ćete navesti sljedeći put. Vedo i tark. Šta su činjaci kazali? E vidite sa slučaj. Ibn Usaymi Rahmetullah Ali kaže niti potvrđujem niti negiram navedeno ime. Niti potvrđuje niti negira navedeno ime. Znači zastao je kod ovog imena. Zbog čega? Zato što ovaj hadis koji se prenosi od Enesa prenosi se kod imama Ahmeda ibn Hibana u ovoj predaji koju ćemo mi navesti. Ali se isto tako prenosi e, i bilježi ga imam Nesa i Ebu Davud i drugi gdje su učenjaci složni da je taj hadis vjerodostojan. Ali u tom hadisu ne navode ovo ime. Ovo se navodi El Hanan, El Menan, dok u ovim drugim rivajetima samo se navodi El Menan, a ne El Hanan. Pa su zbog toga kazali da je ovaj hadis šad, iako je vjerodostojan. Jer se navodi samo u toj predaji. Dok opće poznata stvar, znači u rivajetima koje je došlo iz više pravaca, različitih ravija, prenose ili zbirke hadisa bilježe, hadis oko kojeg znači, nema razilaženja, a ne spominje se ime El Hanan. Pa tako je imam ili učenjak Asbahani ili imam Bejheki naveli u svojim knjigama, u svojim dijelima Allahu te Kvetala ime El Hanan, odnosno ubrajali su da je to jedno od Allahovi lijepih imena, dok drugi koji su isto tako, znači mnogo njih postoji, koji su pisali, bilježili, pokušali sabrati Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena i suneta, nisu naveli iz ovog jedinog razloga, znači što postoji razilaženje, da li se to potvrđuje da je to poslanica sa Allahu alijih me kazao ili ne. Ime Allaha te bareke El Hanan navodi se u rivajetu Abdulaziza ibn Husayna rahimahullah, jednog od trojice ravija koji su sabrali Allahova lijepa imena, je tako? Ko je najpoznatiji od njih trojice bio? Rivajet koji znači ima Tirmizi bilježi, leohe naše ispisane, u kojem ne postoji znači navedeno ime El Hannan. Dok u ovom rivajetu znači Abdulaziza navodi se kada pobraje 99 lijepih imena, navodi se ime Al-Hannan odmah gotovo na početku. Ovaj rivajet bilježi imam Hakim musedreku I isto tako Bejheki u svom dijelu Esma Husna ili Esma Osifat. Taj rivajet od koga? Od Abdulaziza ibn Hussaina a kazali smo da ovi rivajeti ove trojice prenoslaca hadisa su svi šta? Oni se pripisuju da je govor poslanika za Allahu alijih A šta su učenjaci kazali? Da to nije govor poslanika i da to poslanica sa Allahu alijih nije pobrojao, nego da je to njihovi čtihad. I čtihad. I sve jedan oni trojice su kod većine učenjaka osobe koje su slabe u uzimanju hadisa. Razumijete? Kao ravije. Znači većina, posebno znači i ovaj Abdelaziz smatraju ga da je slab, da se ne uzima od njega hadis. Tako da vidimo znači da postoji razilaženje oko večerašnjeg imena jer će mnogi pitati zašto i kako se ubraja, jer nismo dosta čuli, niti čujemo da ima neko ime koje. Abdul Hanan, jel? Se čuli to ime? Jer je dozvoljeno, znači svako ime koje, e, kojim se uzvišeno pisao u svojoj plemenitoj knjizi, da kažemo rob milostivog, dobročinitelja, plemenitog, da nadješ Abdul Kerim, Abdul Halik, Abdul Razak, Abdul Aziz, Abdullah, Abdurrahman i tako. To je dozvoljeno. To su opće poznata imena u arapskom jeziku. U značenju, odnosno u, u jeziku, u arapskom, Hanan ima značenje milosti ili ljubavi, napretka, nježnosti, saosjećanja i slično. Znači to je sve poznato, poznato u arapskom jeziku. Tako da plodove koje mi budemo, ako boda, navodili, koji proizilaze iz vjerovanja i potvrđivanja veličanstvenog imena El Hanan, su ove osobine koje trebaju da krase koga? Vjernika. Mu'mina koji vjeruje Allah te bareke, te bareke ve ta'ala. El Hatabi rahmetullah je kazao El Hanan sa teštidom ima značenje koje? Znači kada se odnosi i na Allah te bareke vetala. Onaj koji je izrazito milostiv. El Hanan. A bez teštida El Hanan ima značenje milosti. Znači prvo značenje do rahme. Onaj koji posjeduje ogromnu milost. Nešto što se ne može zamisliti. Allahova te barek vetala milost obuhvata sva stvorenja sve stvoreno, i vjernike i nevjernike. Ali ona milost koja je has, posebna milost, tu milost je uzvišen te bare koja je tala ostavio za sudnji dan i koja će biti usmjerena samo prema vjernicima. Prema vjernicima. Pa tako i oni kojima budu loša djela prevladila dobra i prema njima će biti usmjerena ta milost jer će to biti šefat i poslanika koje će Allah Žešan dozvoliti i vjerovjesnika i meleka i dobrih ljudi i šehida, a šefaat ili zauzimanje Allahu je najveće zauzimanje na sudnjem danu koje će se desiti. Zatim kaže ova riječ bez tešdida je došla u Kur'anu koja ukazuje znači na milost Allaha subhanahu wa ta'ala kada Allah Žešan govori za Jahju وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا u kuranskom, znači ovdje u prijevodu kod nas je prevedeno da je Allah Đelešanu podario nježnost Jahije i čednost, i čestitost, i bogobojaznost. Al-Hatabi kaže da ovdje Hananen ima značenje rahmeta. I mi smo ga obasuli našom milošću. Mi smo spustili milost na jahe, Ali salatu wasalam. Tako da ovdje hananen ima značenje milost ili milosti, milosti. I ovo samo u šerhu sune od Bagavija. Arapi su imali običaj govoriti Hananeke ja rabbi ili Hananik ja rabbi. Bože smiluj se ili tražim tvoju milost o gospodaru. Obasme milošću tvojom. Kažu učinjaci da ima također značenje neka ta milost neprekidno traje. Molim te za neprekidnu milost. Stalno da sam u tvom, u, tvojoj, u tvom okrilju milosti tvoje. Znači stalno, a ova milost koja se traži da Allaha te bareke prije svega znači da talaš učvrsti u vjeri. Jer je to opet za lave subhanahu wa dobrote i milosti ako si čvrsti, stabilan u pokornosti Allahu subhanahu wa jer bez njegove milosti i bez njegove dobrote prema tebi ne možeš biti ustrajan, ne možeš biti čvrst i stabilan Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Šeitan će te zavesti. Samo opstojiš. Znači Allahovom dobrotom iz Allahove subhanahu wa ta'ala neizmjene milosti, neizmjene milosti. Pa tako sve što uživamo, sve što imamo, to je sve pokazatelj ili su tragovi Allahove subhanahu wa ta'ala milosti, milosti prema nama. Neko je slijep pa ne vidi. Zašto ne vidi? Zato što ne zahvalja Allah subhanahu wa ta'ala na toj milosti, na tom rahmetu i toj dobroti, jer sve što uživaš, sve što ti je Allah dao, traži se od tebe da bude zahvalan. Kome? imu. Allahu te bareke ve ta'ala, onaj koji ti dao te, dao te blagodati, jer jedini on subhanahu wa ta'ala zaslužuje da bude obožavan. Ovo veličanstvo Allaho te barek tala ime spominje se kazali smo u sunetu poslanika sa alihi wasallam. U jednom od rivajeta od Enesa radijalanu, a Čenes ibn Malik radijalanhu, kaže an nebi alihi salatu wasalam da je kazao i na abden la yunadi fin nari elfesene zaista će rob u džehennemu dozivati hiljadu godina. Ja ja Hiljadu godina će dozivati sa ova dva Allaho te barek vetala imena. Pa će kazati Allah subhanahu wa ta'ala Džibrilu idi i dovedi mi ovog moga roba Znači, idi, izvadi ga iz ženama i dovedi ga, dovedi ga tu, predame. Pa će Džibril otići i će stanovnike ženama da su velikoj nesreći. Uplakani, s krikojima, javucima. Šta je žehennem? Mjesto nije uživanja, mjesto patnje, tegobe. U takvom čini stanju zadesiti pa će se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala i kazati u kakvom su halu. Allah najbolje zna hal stavonika i ženeta i ženama i svega. A ovo se sve dešava iz Allahu subhanahu wa ta'ala mudrosti, hikmeta. Pa će Allah Đelešanu ponovo narediti Meleku, idi i dovedi mi moga roba, jer se on nalazi na tom i tom mjestu. Detaljnije ćemo pojasniti. Pa će otići Žibrilu izvaditi ga i dovesti ga pred Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će ga Allah Đelešanu upitati kakvo je tvoje mjesto u džehennemu. Šarru mekani će kada. To je najgore mjesto. Najstrašnije mjesto. Najodvratnije mjesto. Najteže mjesto. Pa će Allah Đelešanu na rijetu ovom rivajtu, da vrati tog njegovog groba odakle su ga doveli. Pa će rob kazati gospodaru, ja se nisam tome i nadao. Kaže, ja sam pomislio kada si me izveo da je to spas za mene. Nema više povratka, iz ovoga iz ženema. Da ćeš me ponovo vratiti. Pa će Allah Đelešanu kazati, ostavite moga roba. Hasan al-Basri kada su mu spomnjali navedenu predaju rahmetullah ali, i kada smo kazali iz druge predaje da će biti čovjek hiljadu godina, odnosno će boraviti u džehennemu hiljadu godina i da se kaže za njega da mu je ime Hennad, znači će biti hiljadu godina, kazao je u tom trenutku kamo sreći da sam ja Hennad, pa je počeo plakati. Pa su ga upitali okupljeni oko njega zašto Ko Hasan al-Basri, znate ko je bio Hasan al-Basri? Ima velikan, zahid, mutekija, inša Allahove vlija, iskreni rob, predan, onaj koji je savjet, onaj koji je na pravi put, otrešao zla. Velikan umet, drugim riječima. Kaže, zaplakao je, pa je odgovorio, kamo sreće da sam ja taj rob. Zbog čega? Kaže, zar ne vidite da je to najsretniji dan u njegovom životu? Došao je trenutak nakon hiljadu godina patnije. trenutak kada će izaći. Trenutak kada prestaje njegova patnja i ne ostaje u džehennemu vječno. Tome se obradovao ko Hasan al-Basri, jer je došla nada, došao izlaz iz te teške situacije. Jer oni koji budu vječno u dženom nikad neće izaći. Pa se on ponadao da je od onih koji će biti u vatri hiljadu godina, ali nakon toga će izaći. I to će biti najsretniji trenutak njihov. Ima predaja puno koji govore o onim koji će izaći iz genemske vatre, da će im na čelima pisati šta? džehnemlije. Jes, predaje, znači ukazuje će im pisat džehnemlije. Ili onima kojima je ukazana Allahova milost, koji su spašeni, oslobođeni ženemske vatre. Sve rivajati postoje po pitanju njih. Znači on će izaći, živat će, nakon što su bili u vatri. Da li želim sačuvati tog stanja? I ovo što je kazao Hasan al-Basri, kazao je samo iz velikog straha od Allaha subhanahu wa ta'ala iz velikog straha da bude oslovnika džehennema, iz velikog straha, ako bi bio oslovnika džehennema, da ne bude od onih koji će vječno gorjeti i boraviti u njemu. Pa se čovjek i tome radije, znači da ima i taj trenutak da ako bi ne dolažao nikom od nas, da sačuva nas, naše porodice, naše roditelje, boravku u džehennemskoj vatri. Ali to su pravi velikani, iskreni velikani koji se bojali za svoje stanje, a pogledajte o kakvom je on halu živio, kakva je djela imao ko sebe. Opet je strahova. A mi danas malo, malo uđeš više u vjeru i pomisliš da niko ne postoji poput tebe. Ako bi ko imao pravo da se dokazuje, u tome onda bi bio to Hasan al i nasprem onih koji su slušali i čudili se njegovom stanju da plače i da pomišlja i moli ili nada se da je on jedan od tih kojima će biti rečeno izađe nakon hiljadu, nakon hiljadu godina. Zato su njegove rečenice izjave ostale se pamte do današnjih dana i prinoše se do kjaneskog dana, jer Allah Đelešanu takvima je dao bereket njihovom vremenu, njihovom govoru, u njihovim dijelima, njihovom zapisivanju. Dok oni koji misle da su nešto, a nisu ništa, iza njih ne ostaje ništa osim ružan spomen. I vrijeme kako prolazi, tako se zaboravlja. Pa ga zaborave i najmiliji, najmiliji, poroca djeca, ga ne spominju dolje. Zamislite je velikane, koji nas natjera da mi njih spominjemo nam. Razumijete? Stalno se spominju, stalno se veličaju i stalno se kaže rahmetullah alihim. Allah neka ih obaspe svoju milošću. Neka im se smiluje. A danas dijete za roditelje ne uči. Za svoju bližnu familiju. Zaboravi, znači nakon mjesec, dva, godina, dana malo oplakuje, raspodijeli mjeta koji je ostao i Bože moj, Bog te veselio, niko nikog ne zna. I u ovim ovakvim primjerima Allah Đelešanu daje poruku onima koji razum, koji razum imaju. U rivajetu Taberanje, znači ovaj rivajet bilješ imam Ahmed, Ebu Ja'la, Bejheki, Begavi i Ibnu Huzeime u svojoj knjizi Tevhidu Većina učenjaka smatra da je ova predaja kakva? da Daif, slaba. A pošto kažemo da bilježi ovu predaju Ibn Huzeime, znate li ko je bio Ibnu Huzeime? Rahmetulalije. Znači, ekspert u čemu? U poznavanju hadisa i mahana hadisa. Velikan u tome. Pa kad je napisao svoju knjigu, znači, o Allahovoj jednoći, lijepim, savršenim Allahovim imenima i svojstvima, koja je najveće zlo po pitanju novotara u vjeri, najradije bi je bacili da je nikad ne postojala, na samom početku navodi i ulijevati samopouzdanje i kaže ovo što ću vam navesti su hadisi sa potpunim senedom, nema nijednog hadisa bez seneda ili prekinutog seneda i da ne sumnjaš njihovu ispravnost. Što znači da sve što je naveo u svojoj knjizi su hadisi koji su ili vjerodostoji ili dobri hadisi i mogu znači, poslužiti za dokazivanje. Pa tako da ovaj hadis koji smo mi sad naveli, on sam znači, je naveo u svom poznatom dijelu. Zbog čega je slab hadis je učina kažu, zbog ravije koji je tu, znači nalazi se u Senedu, Ebu Dilar, gdje ga džumhur uleme, većina uleme smatra da je, da je slab, ali Ibn Hiban ga smatra pouzdanjem. Što opet kažemo, znači nakon ovoga, Ibn Hiban smatra da ovaj hadis ispravan da se može prihvatiti. Da se može prihvatiti. Da se može raditi po U drugom rivajt kod imama Taberanija stoji da kaže Junadi munadin finnar Ja hannan, ja mennan I bit će osoba koja će govoriti, kazivati i vikati u džehennemu šta? Ja hannan, ja i oko ovoga, znači, seneda također postoji razređen kod učenjaka, ali, ali vidimo, znači, da ima oni koji ocenjuju dobrim, dobrim prihvatljim ove navedene hadise. Još nismo došli do glavnog hadisa koji nam je najveći dokaz. A to je hadis od Enesa ibn Malika, radi Allah gdje kaže kuntu ma rasulillahi sallallahu alihi wasallame sam fil halqati wa rajulun imu yusalli falema rakao wa sađada wa tešahada da kale fi duaihi bio sam s poslanikom sallallahu alihi wasallam i sjedio sam s poslanikom alihi sallatu a pored nas je klanjao čovjek, klanjao čovjek. Kada je završio sa, svojom, sa svojim rukom i seždom i tešehudom, nakon toga je proučio sljedeću dovu. Allahumma inni selu bi enne leke alhamd Gospodaru, ja te molim, tražim od tebe, a tebi pripada svaka vrsta zahvale i pohvale. La ilaha ila ent. I nema drugog istinskog Boga osim tebe. E, znači nakon što je pohvalio Allaha subhanahu wa ta'ala kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje, ponovo znači iznosi sana i hamda Allahu Đelešanu kroz njegova lijepa imena. Kroz njegova lijepa imena. Pa kaže, El Hannanu, El Mennanu, Badiju, Samavati, Val Ard. Doziva Allah Đelešanu ovim menima. Ja del Đelali vel Ikram, ja Hayyu, ja kajjam, ja kajjam U rivajetu ja kajjum Jedno i drugo znači je ispravno u opisu Allah te Kvetala. Allahume inni es inni Pa je kazao nakon toga, nakon što je pobrojeva navedena Allahu te Kvetala imena, kazao je gospodaru ja te molim i tražim od tebe Fakale nebiju alaihi salatu wasalam, pa je poslanik sallam kazao, etadrune bima da'a. Da li znate sa čim je dovio Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala? Kanu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Pa su odgovorili, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi salam, walazi nefsi bi jedi. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Lakada'a bismihil el azim u rivajati došao El Azim. El da du'ije bihi je džabe, iza su'ile bihi a'ta. Tako mnogo onoga u čijoj ruci moja duša. Zaista je molio Allaha te bareke njegovim najvećim imenom. Najvećim imenom. Kaže imenom kada se nešto zatraže od Allaha te bareke on mu, on mu to da ili kada ga pozoveš tim imenom, on ti se subhanahu wa ta'ala odazove. To je u ovom rivajetu znači došlo. I ovaj rivajet bilježi Ibnu Hibban, s tim da je Qajjam ili Qajjum došlo rivajetu Ibnu Hibana i imama Ahmeda. A šešu Šuaib kaže da je ovaj sened Qawi, jak. A šeha Albani kaže da je Sahih li gajrihi, da je vjerodostojan zbog drugih predaja. Zbog drugih predaja. U drugom rivajetu koji imam Albani, El še Albani e, smatra vjerodostojnim, znači da otprilike je došla ista, isti redoslijed isti redoslijed Allahu i Tebare Kvetala imena s tim da je na kraju kazao da Allahe bismil azem i on je molio Allaha Đelešanu sa naj uzvišenijim, najveličanstvenim ili najvećim Allahom i Tebare imena El azem, a tamo je došao El azim znači isto, s tim da je ovaj hadis šeh Albani ocijenio vjerodostojnim, spominje se El Hanan, El Badi Val Ard, Ja Želali, Ikram, Ja Ja U početnim našim predavanjem smo kazali da postoji razilaženje među lemom koje je najdobranije Allahu subhanahu wa ta'ala ime. Ime kojim pozoveš i dozoveš Allah subhanahu wa ta'ala, on ti se odazove. Pa smo naveli tamo niz mišljenja učenjaka, jedno od mišljenja učenjaka jeste i ova, znači, rečenica ovdje kako je došla. El Hanan, El Menan, Bedi Osamavati vel Ard, Ja Zel Ja Ja da sve ovo što smo sad naveli se ubraja u to veličanstveno Allaho Tebare Kvetala ime, kada pozivaš, dozivaš i doviš Allah Đelešanu ovim imenima, Allah nakon toga će ti se odazvati i tvoju, tvoju dovu, odnosno ono što tražiš imat ćeš, će ti Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ovaj također, znači e, predaja vjerodostojna. E, zbog ove predaje, znači, gdje je došlo El Hanan, El Menan, mi kažemo da jedno od lijepi Allahu i Tebare imena i ime El Hanan ne zbog onih prvi rivajeta, oko koji ima veliko razilaženje, znači, većinom činjaka smatra da je, da, da je rivajet slab. Ali ovaj, znači, oko ovoga, znači, vidimo da su činjaci kazali da je vjerodostojan. Zbog čega su, znači, se različili ponovo oko toga, zato što smatraju da ovaj rivajet šal, jer je došao danas radi Alanu kod imama Evu Davuda, Tirmizija, Ibn Mađe, e, Nesaija, gdje se ne spominje El Hanan, nego samo El menna El Značenje navedenog imena kada se odnosi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Asir rahmetullah alihi kazao Allahu i lijepih imena je ime El Hannan sa tešdidom na slovu nun. Znači ne El Hanan, nego mora biti znači tešdid na tome. A ima značenje imena Er Rahim, onaj koji je milostiv prema svojim, svojim stvorenjima. I kaže, jačijeg je značenja od same riječi rahme. Znači, jačijeg je značenja od same riječi rahme koja je milost. El Hatabi rahmetullah je kazao, El Hanan je posjednik velike milosti. Onaj koji posjede ogromnu, veliku milost koja obuhvata sva, sva njegova stvorenja. El Halimi rahmetullah je kazao, El Hanan je onaj koji posjede neizmjernu milost. A isto tako, kaže, može značiti onaj koji će prekomjerno nagraditi svoje iskrene robove za njihovu pokornost na Dunjaluku. Kada? U danu kada se susretnu s njim, za Laom te bareke vetala. Prekomjernu nagrad će im dati, više nego što su zaslužili. Koliko god da radiš, dobra dela, činiš, Allah Đelešan će te mnogo više nagraditi nego što si ti zaslužio, nego što si ti više učinio. I tako sve što činiš, ne činiš to što te neko prisilio, nego kako bi zaslužio ono što je najveće, a to je Allahova milost, Allahova zadovoljstvo i ulazak, ulazak nakon toga u ženevska prostranstva. Zatim je kazao, jer onaj koji osjeća ljubav prema nekome, on takvog ugosti i počasti u trenucima kada mu dođe, kada ga obiđe. Jel? Danas kada ti neko drag fin, posebno kad ti neko drag, ti posebno iznesiš nešto da bi ga počastio gostio kada ti dođu zjare. Onaj koji ti je manje drag, <laughs> može proći sa čajem, jel Tarik? <laughs> nemoj sad, nemoj to je <laughs> plodovi spoznaje Allahovog veličanstvenog imena El Hanan. Znači prvi plod je da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno milosti prema svojim robojima. Neizmjerno milosti. To je neopisivo milosti. Subhanallah, koliko griješimo, koliko mu nepokornost činimo, koliko smo daleko od onog istinskog pravog imana i što ima taj zahtjeva od nas. Možda među nama ima neko ko je ili ko se smatra da je bolji od nas, da je bolji od nas svojim djelima, svojim ponašanjem i slično. Ali isto tako, koliko god bio dobar, ima ko sebe loših postupaka, ima ko sebe grijeha, ima propusta, ima propusta. Zato posle namaza prvo što kažeš tri puta je <laughs> kakav namaz obavio? tražiš oprosta za svoj, za svoj manjkavost u namazu, kako bi vršanu u Kabuliju potpunio taj namaz koji nije se znači izvršio onako kako, kako treba. Znači koliko ljudi griješe, koliko čini nerad, nered fesad na zemlji, Allah Đelešanu je pored svega toga je milostiv, prima njihovu teubu. I ne samo da on prima teubu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Đelešanu se raduje njihovoj te, teubi. Pa tako da onaj koji je u trenutku u nepokornosti, daleko od Allah subhanahu wa ta'ala milosti, daleko od upute, nije upućen, nevjernik, zulumčar, fasik veliki, on je neprijatelj Allah subhanahu wa ta'ala. Jer kroz svoju nepokornost izazvao je rat prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, pogledajte, kada se pokaje, Allah Đelšanu što očekuje? Iščekuje njegovu teubu, daje mu šansu, mogućnost se pokaje. I kada se pokaje, kakav taj rob postaje kod Allah? Prvo što se Allah u njegove teubi. Drugo, što mu je Allah Đelšanu postao najdraži od svega, njegov voljeni, a isto tako Allah zavoli svoga roba. Jer moguće da Želešan zavoli svoga roba, jest moguće. I Allah zavoli svoga roba. I Allah opisan svojstvom ljubavi. On voli vjernike, voli dobročinitelje, voli pokorni, voli pokornost, voli dobra djela. A sve što Allah Đelešanu voli, mi treba da se trudimo to radimo. A sve što Allah Želešan prezire, što mrzi i što zaziva njegovu sržbu, toga treba da se klonimo, izbjegavamo i ne smijemo se tome približavati. Ne smijemo se tome približavati jer to izaziva Allahovu sržbu da se spusti u tom trenutku na to mjesto. Iako možda ti si dobar, ali se nalaziš na mjestu koje je daleko da lave subhanahu wa tala milosti. Poput banke. Jel tako? Banka, osoblje banke je daleko da lave te bare koje je tala milost, Ali si nekad prinuđen u današnjem svijetu da se nađeš jer su te primorali da posluješ preko njih. Naravno, bez kamate, da ti sad tražiš kamatu, uzimaš kamate. Ali u tim trenutku kad si primoran, to trebaš vrlo brzo da uletiš i izletiš. Da uletiš i izletiš, da se ne zadržavaš tamo. A posao da se ne slikaš, ah, bancu. Da postavljaš tamo na neki zid gdje će drugi ljudi gledati veličati. Ili mjesta sa kojima on nije zadovoljan. Gdje se čini nemoral. Gdje se čine veliki grijesi da se ti uzmeš slikati i poslije toga ponositi, postavljati na ovo ili ono mjesto. Sve to je izazvalo Allaho te koje tala srce i mi nismo zadovoljni s tim mjestima. Mi u srcu osjećamo prezir i ne volimo i mrzimo takva mjesta. I to u srcu mora kod čovjeka biti. A da imamo mogućnost i opcije poput šarijalske države, onda bi se trudili drugim načinima da ukažemo da to treba iskorijeniti, zabraniti, protjerati i slično. Ali pošto nismo, zato ostajemo samo na našim srcima. Jer ako u srcu toga nema, onda nema tebe ništa. Bar u srcu mora biti, znači, ta mržnja prema tim dijelima sa kojima Allah Đelšan nije zadovoljan. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala el Hanan. Onaj koji nas obasipa noćno svojom milošću, dobrotom, A pogledajte nas, robove, kakvi smo. Kako mu to uzvraćamo. On spušta svoju milost. Znači od njega nam dolazi milost, dolazi blagostanje, dolazi dobrota, dolazi risk, obskrba, sve dolazi do lasova, sve se spušta na roba. A rob u nepokornosti, rob u griješenju. Pa od Allah dolazi dobrota i milost, a od roba se uzliže Allah Đelešan nepokornost i griješenje. I to je čudno. Znači nema niko da živi bez Allaha subhanahu wa ta'ala milosti, da je van milosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve što uživamo, sve što imamo, to je kroz došlo, znači protek od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali ti treba budi zahvalan Allahu rob, da mu činiš pokornost. A u stvari u tim trenucima od tebe dolazi ta milost, Allah se podiže tvoja nepokornost, nezahvalnost, daleko od svijesti. Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko od nas ljudi ima koji su daleko, ne znaju, jedan put reče alhamdulillah. Pa imaš oni koji kažu mi smo muslimani, super, super muslimani, a u stvari ne zna ni reći alhamdulillah nakon čega? Nakon jela. Nakon znači obične vode koju popije. Ne može se prisjetiti oni koji nemaju vode. Posebno hladne vode, evo, sada smo znači još uvijek neki taj period, evo koji su bili na umri, znaju kakva je tamo voda. Posebno koji tamo boravi i žive u zgradama, Znači kada otvoriš običnu hladnu vodu na česmi, to ti je kod nas kad ugriješ za kupanje. Znači takva voda. Danas. Moraš je hladna, bila hladna. Kod nas malo otvoriš česmu, teče čista, hladna, pitka voda, možeš i piti odmah. Međutim, ko kaže alhamdulillah, ponekad, ili tako, pa onda pođe, prođe period, ne kažeš, popis se sjetiš, ali to, to iziskuje i traži jedna stalna stalni šukr Allah subhanahu wa ta'ala. Zahvalno, znači na običnim tim to nisu uopće su velike blagodati. Iz vode Allah što on sve stvorio, to je velika blagodat Allah subhanahu wa ta'ala. Pogotovo hladna, pitka voda, hrana koju jedemo, ali vrlo od nas, ili vrlo od nas je onih koji, vrlo malo je onih koji čine šukri iz iskreni Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Drugi plus poznaje Allah te barke wa imena El Hanan kao što smo vidjeli i uvidjeli da vas nas obaspa sa milošću, da je milosti prema nama, također mi trebamo se okititi sa ovom osobinom u smislu da budemo jedni prema drugima milostivi, osjećajem da smo jedni pored drugi na usluzi, da stalno mislimo jedni o drugima, da pomažemo jedni druge, da prelazimo preko loših postupaka, preko grešaka, pa kada te brat uvrijedi, učini nešto što ti nije pravo, ahi, pa požuri da oprostiš, prijeđeš, zaboraviš. Kao što voliš da ti bude oprošteno, od strane Allah te bareke također i ti bude od onih koji praštaju drugima. Zamerio si bratu, nepravdu ti na uvrijedio te sa riječi nečim, pokušaj to zaboraviti, prijeći i da ideš dalje. A za sve što ti tu učiniš i oprostiš, to nisi džaba uradio. Allah Đelšan će te nagraditi. Imaš nagrad kod Allah subhanahu wa ta'ala. Allah poslanik sallahu alijih veselam je kazao primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti i naklonjenosti je kako? Kao primjer tijela ako se razboli jedan taj organ tijela cijelo tijelo trpi cijelo tijelo oboli, razboli se. To je pravi primjer vjernika. Danas imamo stanje muslimana u Siriji. Prije su imali u Afganistanu, prije toga u Čečini, prije toga u Bosni, pa imamo Iran. Pa imamo, znači, na mnogim mjestima muslimani ginu. Muslimani se ubijaju. Muslimani se tlače. Muslimanke se siluju. Koliko to nas boli? To s jedne strane. S druge strane, znači, imaš opet oni koji žive u raskošu uživanje o svemu tome. I nehajni su, i nemarni, bezbrižni, ko da njih to neće zadesti, A u stvari dok je u Bosni bio rat, koji u Iraku pomišljao će njih to zadesti? Razumijete? Daleko je to bilo. Kad je u Iraku počeo rat, ko je znam da će biti u Siriji ovo što se danas dešava u Siriji? Ili ko je pomislio će u Egiptu biti ovo danas što se dešava u Egiptu? Došao prijesenik izabran narod ga volio, hafiz Kur'ana, iz neke stranke u kojoj su većinom ljudi fini muslimani, dobri muslimani, dobili vlast, onda ta vlast kula od karata, padne. Narod izlazi svakodnevno, traži da se vrati. Samo vidiš danas pet, jučer 15, sutra 20, pa ono, 300, 400 mrtvi, ubijeni, ranjeni. I čita svijet šuti. I nakon svega, znači, toga, dođu i proglase tu jedinu skupinu koja je svjesna u smislu šta traži i šta je htjela terorističkom organizacijom. Zamislite to. I kad su proglasili terorističkom organizacijom, ko se je pobunio u svijetu? Nego one glavešine gdje smatra da su muslimanske vođe samo klivaju glavom, jes, jes, svi su oni teroristi. I čitam neki dan tekst, neki brat je pisao, ne znam koje, je, zaboravio sam ko je znači to prenija, u, stvari sve je preveo fetve poznate u, u Lemi, saudijske u Lemi, od Ševinu Bazara, Metulali, Saliha Feuzana, od eh, Ibn Semina, Ali, pozitivno kako su govorilo o pokretu i hvanu muslimina. U smislu ono što je pozitivno kod njih, da to prevladava kod njih, pozitiva i dobro. I onda se sjetim subhala, pogledam većinu tih koje je prenio su umrli, Nema i među živim. A nas, ja mislim, e, stavu saudijske uleme o pokretu i hvanu muslimina. Znači, on su većini preselili one koje spomnio osim Selmana, šest Selmana, znači on još uvijek živ, koji su pozitivno govorili. I to su bili velikani umeta. Prije svega, znači, ostavimo sve po strani Ibn, e, Ibn Baz Rahmetu, ali koliko je pozitivno govorio o njima. Ukazivo je na određene greške, nema džemata, nema skupine, nema grupe, da nema grešaka, ali kod njih provladao, znači, hajr i dobro, pa je pozitivno govorio o tome. Gdje su danas oni koji slijede Ibn Baza, rahmetullahi? da stanu u odbranu u odbranu časti muslimana iz tog pokreta. Da javno kažu da nisu, da su protiv. Iako su njihove vođe izjavile da su oni takvi kakvi jesu. U smislu kako oni misli, a oni takvi nisu. Nema, znači nema neke očite kritike, nema nekog da osuđuje, da kaže niste u pravu, oni su naša braća, prema njima se nepravda čini. Znači, ostavljeni su hamu. To je ovaj hadis o kojem mi govorimo. Ili ćemo naći one koji sjede uz računare i kama neka tako i treba. Šta su oni pokušali? Šta su oni mislili? Pa po njegovom mišljenju to nije osudneta doći na takav način, ovo, on to su zaslužili. Pa se radi je propasti. I ono što ljudi nisu svjesni šta se dešava tamo u zatvoru. Koliko se ti ljudi izlažu kažnjavanju, koliko trpe radi Allah subhanahu wa ta'ala i njegove vjere, ako ste pratili ramazanske njihove teravije, iskaze, koliko su, znači, samo pozitivnu energiju nosili u srca muslimana u cijelome svijetu. I sad, nakon svega toga su i poskidali sam im bera i ubacili u zatvor. I tamo, nakon, znači, niti nema ni suda, ni, ni kadije, ni bilo. Znači, nisu ni izašli presu, da su osuđeni na smrtnu kaznu. Muslimani, a muslimani u svijetu šute. Šute. I od onih od kojih se najmanje nadaš, oni progovore, oni progovore i kažu to je nepravda prema njima sva, od kojih se najmanje nadaš. A među njima ćeš naći pravedne nevjernike. Kako mislim pravedni? Kada presuđuju i rasuđuju, pravedni su brate. A musliman koji treba da ima tu odliku, nema je kod sebe. Nego i dalje još podržava i još gori, pogledajte samo na njihov muhtije. Kako sam rekao, muhtije. muftije. <laughs> Kako je stalo na stranu? Ili one selefije koje se prozivaju su selefije. To je, to je daleko i od selefizma, i od istine, i od pravog menedža i svega, svega, svega. Daleko su, daleko su toga. I to čovjeka treba da boli i da osjeća, ako misli da osjeti slasti mana, ako nema slasti mana, ko sebe to neće ni osjetiti. Njemu će biti svijedno, jer on sad razmišlja kako će danas raditi, sutra preživjeti. Razmišlja o drugim muslimanima. A nas treba da boli i situacija u Egiptu i u Siriji Znači ima neke prednosti, se daje nešto više Siriji nad Egiptom. Ili da se daje prednost e, Egiptu nad stanjem u Iraku ili stanje Iraka, tamo se zanemari još uvijek Rusija, Čečenje i ostalo. Ili sad ovo što treba se desi, da vas očeva muslimane, znači, u Ukrajini. To sve nas treba da boli i da brinemo, nemoćni jesmo, ovakvi kakvi jesmo, ali ima bar dova, da se ti muslimane zaborave našim dovama da se stalno prisjećamo tim muslimana. I to će biti ono pravo, istinsko, muminsko srce. Bez toga, ahi, ti si samo jedna slika. Jedan oblik koji korača među ljudima, fajde od tebe nema nikakvi. Čim si ti zanemari i zaboravio svoju braću muslimana. Ibn Omer alanu prenosi da je Allah sa kazao musliman je muslimanu brat. Ne čini mu zulum, nepravdu, niti ga predaje, <laughs> niti ga predaje. Danas, mala koliko muslimana ima, koji svoju braću za ono semenen, kalila, bahsen, bezvrijedno prodaju, deportuju, daju, šalju, a kaže i dalje mi smo muslimani, mi smo super i niko bolje od nas nema. Ko pomogne brata muslimana kada mu je potrebno, Allah Đelešan će pomoći njega kada njemu bude potrebno. Da li to na Dunjalku, da li to na Ahiretu. A ko od nas nije potreban pomoć Allah subhanahu wa ta'ala? U svakoj sekundi, svakoj, znači stotinci, mi smo potrebi pomoći Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ko sakrije mahane muslimana, ovo je musliman, ko sakrije mahane muslimana, Jela će sakriti njegovu mahanu. Danas ne trebamo pojašnjavati, ne trebamo e, ukazivati koliko među nama ima onih koji jedva čekaju da ti razotkriju i uhodijete. Znači ne samo da on se raduje kada se otkrije, nego on te uhodi kako bi razotkrio i otkrio neku mahanu, kako bi je sutra u nekom mjestu, prostoru plasirao i radova se tvoju nesreći Allah ti je sakrio, ti je sakrio od ljudi, on ti je razotkrio. U drugoj predaji, kod imama Tirmizije, kaže poslanik sam sedam musliman je muslimanu brat. Ne iznavjerava ga, ne laže ga, niti ga na cjedlu ostavlja. Zovem se te osobine. Ne laže ga. Sva <laughs> koliko nas danas samo lažu. I koliko lažemo drugi. Ovo su osobine pravog muslimana. Ako mislimo da ova zajednica opstane, džemat opstane i da to znači, bude poput vremena poslanika sallallahu alihi wasallam. Ali mi smo daleko. Zato kaže poslanik na kraju ovog da bogobojaznost je ovdje, a kod muslima je tri puta udario se po prsima i kazao da je bogobojaznost ovdje. I kad je došla je čovjeku zla da ponižava brata muslimana. A danas pogledajte samo internet i koliko muslimani ponižavaju druge muslimane. A to mu je dovoljno zla. Znači, bez drugih vrsta grijeha i svega toga, to mu je dovoljno. Što se samo tome prepusti i odao. Znači, ako misli da bude od onih koji su nesretni, neka nastavi, nek čini to nesretni na danu kada će biti sreća jako bitna u smislu sreće ako si bio pokoran i odan lao rob na dunjavku i tamo ćeš uživati Allahu te bareke ve tela zadovoljstvo. Zatim treći plod spoznaje Allahu te bareke imena El Hanan da je blagost, milost i nježnost za osjećanje prema drugima da nam to pomaže da pridobijemo njihova srca. Znači ove osobine blagosti, poniznosti, saosjećanja, da vodiš brigu o drugima, to ti pomaže da pridobiješ njihova srca, da pridobiješ njihova srca. Allah Đelešanu kaže فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ A ti si samo, o Muhammed a.s. zbog Allahove milosti blag prema njima. Što znači da je poslanik, da je Allah Đelešanu pripremio poslanika sallallahu alihi vseleme prije njegove misije da mu je podario tu blagost. A da nije imao te blagosti, šta bi se desilo? وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ A da si ti bio samo grub prema njima, osoran prema njima, svi bi se razbježali s tvoje blizine. Pogledajte kako Allah odgojio i pripremio poslanika sallallahu alijih wasallam, pa tek u 40. godini dolazi objava, pa on takav spreman, takav spreman dolazi među ljude. Pun blagosti, nježnosti, sa osjećajem prema njima. Kaže Abdullah ibn Amr radi anhu, nalazim svojstva Allahovog poslanika sallallahu i wasallam u prijašnjim knjigama Znači u prijašnjim knjigama je našao svojstva koja su krasla poslanika sallahu alijih veselem. Pa kaže, on nije osoran, niti grub, nagovješen poslanik sallahu alijih veselem. Niti bučan, on na zlo ne uzvraća zlim, nego oprašta i blago postupa. Nagovješene osobine. E sad, koliko muslimani imaju ove osobine kod sebe danas? I onda se pitamo gdje su rezultati. Gdje su rezultati u našoj davi. Znači ovo je prvenstveno svakoj osobi koja misle se bavi davetom, da poziva druge, da pojašnjava drugim, ove osobine moraju biti kod njega ako želi, ako želi da pridobije njihova srca. Fa'fu anuhum vastagfir lehum vašaviruhum fil emr i opraštaj im u nastavku ajeta. I ne samo da ti opraštaš, kafestagfir lehum i traži oprosta za to sva Poslanik, A to je poslanik bio Ali Islatu sam. Sve što su mu učinili, sve što su mu nanosili, kao Allah, dragi, puti moj narod, oni ne znaju. Razumijete? Dovi za njih. Oprosti mom narod, oni ne znaju. Oprosti mom narod, oni ne znaju. فَإِذَا te فَتَوَكَّلْ Allah Allah, Kada odluku čvrstu doneseš, oslan se nakon toga na Allaha Đelešanu i Allah Đelešanu voli one koji se na njega, na njega oslanjaju. Rezultat odgoja poslanika sallahu alihi veseleme kroz navedene osobine je bio taj da je odgojio generaciju koja kaže o Allaho poslanić ako nam narediš preko mora mi kaže preko mora to. nećemo biti kao narod Musa alihi sallatu kada ih je pozvao u borbu, pa su kazali, idi ti, tvoj gospodar i borite se. Ne, kaže, mi on biti, kaže, uz tebe, pored tebe, i sa desne i sa lijeve strane i ispred tebe, u borbi gdje ti narediš. Kad je to došlo? Nakon odgoja. Nakon odgoja. Kojim odgojom, kojim pristupom poslanik sa sam zadobio njihov, kojim pristupom smekšao srca, znači ove osobine, djeluju, kako kažu učinjaci, djeluju na insana da mu smekša srce, pa on to prihvati, pa on to zavoli, pa se on preda tome, pa postane možda bolji od tebe. Razumijete? Ali ako ove osobine ti nemaš u svojoj davi, neće smešati njihova srca. Jer tvoj prvi, znači, pokušaj kod tvoje ciljnje grupe da mu smeša srce. Jer samo to srce koje se smekša, prihvat će davu. Ako nije ono mekan, ako ono tvrdo poput kamena i tvrđe od toga, i tu neće ući. Ne može ući. Još ako ti koji dolaziš si tako grub, na grub način to prezentiraš, to dvoje kada spoji, samo velika, velika lava milost može da ona bude kun je kun. <laughs> Budi vjernik pa da bude vjernik nakon, nakon toga. U rivajetu kod Buharije Ebu Hurere prenosi opisujući, znači poslanik kada govori o pozitivnoj osobini, osobini znači blagosti ili nježnosti, opisuje jemijence, kaže poslanik alaih wasalam, došli su vam jemenci, a oni su najblaži i najnježniji srca. Znači ovdje poslanik alaih ukazuje na osobinu koja je bila pozitivna, koja je bila pohvalna i dobra kod tih ljudi, a to da su najnježniji srca. Zatim kaže, iman je jemenski i mudrost je jemenska. Ja ne znam koliko je vas upoznalo jemence, ali to zaista ljudi posebni, kao narod ljudi kao narod su posebni. I ove osobine koje je poslanik nagovijestio, znači da imaju kod sebe, to su osobine uistinu takve. Zatim nježno i osjećajno srce je od osobina dženetlije. Danas čovjek, naše nane, naše djede, koliko su osjećajna stvorenja, da kada onaj najveći lažac dođe, pretvara se kao miskin, traži, prosi, sažali se i daju pa ti ono, znaš, imaš malo više iskustva po ulici, lijevo, desno, znaš, neki prevarant, da ne znaš ti sine. Da, i da, A to je osobina dženetlija. Takvo srce, znači, da ima saosjećajno, nježno, milostivo, osobina dženetlija. Kako u hadisu poslanika sa alijih koji bilježi ima muslim, kaže dženetlija ima tri vrste. Vladari koji su pravedni, iskreni i upućeni vladari koji su pravedni, iskreni i upućeni. To je prva vrsta. Ovo obuhvata svakog vladara pa i tebe u svojoj porodici. Znači ne samo na vladare, kraljeve, predsjednika države, svakog onoga ko ima moć, ko ima poziciju u bilo čemu, u bilo Pa znači ti kao otac u svojoj kući, kao direktor firme i sl. Ako si iskren, pošten, dobar, odan, može se nadati ovo velikoj nagradi. Pa zatim je milosti čovjek nježnog srca prema svakome komu je blizak. Milosti čovjek nježnog srca, milosti čovjek nježnog srca. Tri vrste dženetlija. a kažu da ovo, znači, ovo zaista su ove tri vrste. Iako ima više vrsta ljudi koji su dženetlije. Ali kod svih tih dženetlija ćeš naći ove osobine. Naći ove osobine. Znači, milosti čovjek nježnog srca. I treći, čedaj musliman, Koji su zdrživ koji je suzdrživ, a ima mnogobrojnu porodcu koji sabura. Znači ovdje kad skaje muslima, misli se na siromaha muslimana, ali je pošteni čestit. pošteni čestit, a ima mnogobrojnu porodcu koja traži i zahtjeva da ta on nema. Svi su siromasi. Kažu učinjaci, ali on ne ide i ne traži. Daj. Daj. Takva je kategorija ženetlija. Siroma ima porodcu prikriva i skriva, ljudi ne znaju da je on siroma jer ne traži. Ne traži, nego sabura na tome i čeka izlaz od Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Allah Đelšan opisuje poslanika sallahu alihi wasallam pa kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ I mi te nismo Muhammede poslali osim kao milost svim svjetovima. Zatim ga opisuje u suri Taube u 128 ajetu لَكَا جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ Došao vam je jedan od vas, poslanik, kojem je teško to što se vama dešava. Pogledajte znači. Teško je bilo poslaniku i to je osjećao znači u svom srcu stanje muslimana, prvi muslimana koji su bili iskušani, iskušani i sve što se dešavalo protiv njih. To je teško padalo poslaniku, ali i